Hallo, Servus und Grüezi, liebe Hörer und jetzt auch Leser der deutschen Funksendung. Wir kommen seit 1965 jede Woche zu Ihnen ins Wohnzimmer mit Berichten, die eine Brücke zwischen Westflorida und der deutschsprachigen Welt schlagen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zur heutigen Sendung begrüßt. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist B L O G S P O T.com. germanradioshow.blogspot.com. Liebe Freunde der deutschen Funksendung, Nachrichten der Deutschen Welle Bonn können Sie abrufen unter der Internetadresse www.dw-world.de. Sowohl Live-Streaming als auch News on Demand können Sie dort hören. drink, dance, and schunkel every Saturday night the German American Society rolls back the clock to a bygone era. You'll delight to the music of a live band, listen, sing along, and dance to favorite German and American tunes of the last century. Doors open at 6 p.m. for dinner. Snacks are just coffee and kuchen. Dancing starts at 7:30 p.m. There is a plentiful supply of German beers, wines, and schnapps at the full-service bar. Join the fun with great music, German food, and drink at an authentic German dance hall. Come for German heritage, memories, Gemütlichkeit, and friendship. Dirndls and lederhosen are always encouraged. Located at 8098 Street in Pinellas Park, north of Park Boulevard and just south of 82nd Avenue. For information, Google German American Society of Pinellas County. See you there! For more information on the German American Society of Pinellas County, please go to www.germantampa.com calm. The Cultural Center for German Language invites you to team programs. The Cultural Center offers monthly programs to its members, organized events, and group excursions to cultural venues such as museums, theaters with exhibitions, opera, music often paired with optional visits to European restaurants, all in the spirit of sharing German and German speaking heritage in a variety of cultural settings. Shared events with the German American organization like the German American Society of Pinellas, the German American Social Club of Newport Ritchie, the German American Society of Florida, and the Richard Wagner Society, and events from opera, classical concerts to the celebration of German folk culture and traditions during Mayfests, German Heritage Fests, and Oktoberfest may be found in the Cultural Center's program. The Cultural Center offers German tutoring by professional instructors. It is a German culture and informational resource for those interested in learning and keeping fluent one's German language skills. Please contact Suzanne Nielsen at 813 254 5088. All events of the Cultural Center are announced regularly on the German Radio Show at www.germanradioshow.com top left button, audio blog. Read, hear, and see a new show every Sunday with archive shows on www.germanradioshow.blogspot.com. Membership to the Cultural Center for German Language is $25 individual and $35 for a family per year. For information, please call President Suzanne Nielsen at 813 254 5088. wenn sie krank werden, wenn sie Rat brauchen und der Arzt spricht nur Englisch? Da ist es wunderbar, dass es die erfahrene und sehr gewissenhafte Dr. Juliet Gittinger, DO, gibt. Dr. Gittinger spricht fließend Deutsch und Englisch und praktiziert seit über 20 Jahren in der Tampa Bay Area. In ihrer Praxis, die verkehrsgünstig gleich am Eastlake Boulevard zwischen Palm Harbor und Tarpon Springs liegt, behandelt die bordlizenzierte Fachärztin für Allgemeinmedizin jedermann von sechs Jahren an aufwärts besuchen Sie Ihre neue und farbenfrohe Absolute Family Care Praxis im neuen Gebäude mit der Leuchtschrift Family Dog am Ende des Landsbrook Medical Centers entlang des Ridgeline Boulevards. Ridgeline Boulevard geht vom Eastlake Boulevard nach Westen ab. Wenn Sie die Riesenfahnenstange mit der US-Flagge erblicken, haben Sie Ihr Ziel schon fast erreicht. Sollten Sie Fragen haben oder einen Termin brauchen, rufen Sie Dr. Gittinger einfach an 727 945 7122. Nochmals 727 945 7122. Auch unangemeldete Patienten sind willkommen und fast alle größeren Krankenversicherungen werden akzeptiert. Besuchen Sie auch ihre Webseite www.absolutefamilycare.com für mehr Informationen. Seit 2007 in Palm Harbor, Florida. Im East Lake Woodlands Shopping Center ist die Lagerhaus, Brauerei und Biergarten. Der österreichische Wirt Franz Rothschadel kommt aus jahrhundertealter Brauerei-Familientradition und hat weltweit schon 30 Medaillen, darunter allein 10 Goldmedaillen für seine Biere gewonnen. Franz kommt aus Österreich und führt die Gasthausbrauerei hier in Florida erstklassig weiter. Im Lagerhaus gibt's zu trinken und zu essen vom allerbesten. Herzhafte Speisen, darunter deutsch-österreichische Spezialitäten wie Wiener und Jägerschnitzel, Wurst aus eigener Herstellung und echte italienische Pizza, die berühmte Braumeisterpizza. Im Lagerhaus gibt's das beste Bier weit und breit, im Haus gebraut und frisch gezapft von Braumeister Franz. Fragen Sie auch nach wöchentlichen Speisespecials. Täglich geöffnet montags bis mittwochs 4.30 Uhr bis 10, donnerstags und freitags 11.30 Uhr bis 8 und samstags bis 10 und sonntags 11.30 Uhr bis 9 Uhr abends. 3438 East Lake Business Road South ganz nahe der McMullen Booth Road Überführung, wo Target und Publix im Eastlake Woodlands Shopping Center sind. 727 216 9682 727 216 9682 Visit Austrian Run Lagerhouse Brewery and Grill in the Eastlake Woodlands Shopping Center in Palm Harbor, Florida, for the best beers, brewed by brewmaster Franz, and pub foods along with Wiener and Jägerschnitzel and homemade sausages in the old country tradition. www.lagerhousebrewery.com, L A G E R H A U S B R E W E R Y dot com for info and daily opening hours. Don't forget, they also have their own wonderful pizza, Brewmaster Pizza It's fair. Fenster ist Amerikas beliebteste Monatszeitschrift in deutscher Sprache. Lesen Sie interessante Reportagen und Erzählungen, genießen Sie deutsche Rezepte oder lösen Sie spannende Rätselgeschichten. Lesen Sie Reiseberichte aus allen deutschsprachigen Landen, gehen Sie mit uns auf Fotoreisen und tauschen Sie sich mit anderen Deutschen in Amerika aus. Einen Blick in die Heimat, gespickt mit schönen Fotos und lebendigen Geschichten, gibt es jeden Monat in das Fenster. Bestellen Bestellen Sie ein Probeheft oder gleich ein Abonnement. Nur 31,95, digital nur 26,95. Rufen Sie an 706 548 4382 www.dasfenster.com Das Fenster, the monthly magazine in German. Call 706 548 4382. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist B L O G S P O T.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen, ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30 bis 50 minütigen Gottesdienst Sendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info at germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang.